Ja Rasul Allah Më thuaj mu një fjalë në islam E cila do të më mbron E cila do të më përforcon E cila do të më mban në fenë e Allahut Subhanu wa ta'ala Për të cilën fjalë nuk do ta pyeti askënd pas teje I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Thuaj, besoja Allahun, pastaj qëndro në të.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 تك أي duke shpresuar tek falja dhe mirësia e tij, duke adhuruar vetëm atë dhe mohuar e refuzuar çdo zot tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala duke e përshëndet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe duke i dërguar selam përshëndetje mirësi paqe duke pas respekt ndaj shokëve të tij ndaj familjes Duke i dasht të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E fillojmë këtë këshillë me emrin e Allahut subhanahu wa taala, duke këshilluar veten së pari, pastaj edhe juve që një ditë ta kemi një dobi kur dalim para Allahut tebaraka wa taala. Të nderuar Me të vërtetë dituria është ajo çka ka thonë Allahu dhe pejgamberi i tij dhe shokët e tij në përgjithësi. Kjo është një parim fetar. Duke u mbështet në ajetin që Allahu xhalleshanuhu thotë: "Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila." Dhe nuk ju është dhënë juve dituri përveçse pak. Duke pas parasysh hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, Men seleke tariqan yaltamisu fihi ilma, ai i cili e merr rrugën, ai i cili niset, ai i cili kërkon diturinë, selek Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna, me të vërtetë Allahu atij ia lehtëson rrugën për në xhennet. Pra duke pas parasysh se dituria është çka thotë Allahu në Kur'an, çka ka zbrit Allahu në Kur'an dhe çka ka lanë fjalë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam a thua vallë se kemi ku me ja nis dhe kemi ku me dal dhe kemi çka me spjegu përveç këtyre dy gjërave apo duhet të mbesim në fjalën e Allahut dhe në fjallën e pejgamberit alayhi salatu wassalam nëse dëshirojmë të mbesim në atë dituri të pastër, të shëndoshë, të mirëfilltë atëherë duhet ta pasojmë Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe duhet t'i pasojmë shokët gjeneratën e tij, sidomos për ata të cilët na ka porosit pejgamberi alayhi salatu wassalam, El Khulefa Er Rashidin, Khalifët, të cilët udhëheqën Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin, Alin, radiallahu anhum exhmain, pra duke i përshëndet, duke kërkuar nga Allahu që të na shoqërojë, ditën e kiametit dhe në xhenetet e tij me këta burra të mëdhenj, fillojmë e cila do të më përforcon, e cila do të më mban në fenë e Allahut subhanahu wa taala, për të cilën fjalë nuk do ta pyes askënd pas teje. Ose në transmetimin tjetër përveç teje. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Thuaj besoj në Allahun. Thuaj besoj në Allahun, pastaj qëndroj në të. Pra qëndroj në fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala Besoj në Allahun, i bindem atij, shpresoj tek ai, i frigohem atij Dhe qëndroj në parime që Allahu ka kërku prej meje Që me realizu, me shku afër hallallit e m'u largu nga harami Kjo është një hadith që e transmeton imam Muslimi, është hadith sahih, është hadith i vërtetë Kjo është një shembul prej shembujve të sahabëve Shembull, të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet çdo njeriut, çdokush që kërkon diçka, farë këshille, farë porosie, farë amaneti apo diç tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si mësues, si edukator, si i dërguar i Allahut ishte i gatshëm t'i përgjigjej në çdo moment. Pra, shohim se kjo porosi që ka kërku ai sahabe Sufjan ibni Abdillah al-Thaqafi, i cili ka qëndru dhe ka banu në Medinë nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, është një shembull edhe për neve sot. Për me i pa se cilat janë ambiciet e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke pas parasysh në kohën ku jetonin ata, duke pas parasysh zbritjen e Kur'anit që ishte shumë afër tyre, duke pas parasysh njeriun më të mirë, shoqëruesin e tyre Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe në këto momente këta burra të mëdhenj, duke pas parasysh gjithashtu shpërblimin edhe garantimin që Allahu ja u ka jep këtyre burrave, sahabëve, edhe grave të tyre, radiallahu anhum exhmain, Allahu qoftë i kënaqur me ta në përgjithësi, shiqojeni se çfarë ambicje, Edhe çfarë pyetje i kanë bo pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky është një rast. Ndërsa sot ne e shohim se të paktë janë ata të cilët vijnë dhe këshillohen e kërkojnë këshilla e amanete e porosi prej njerëzve të cilët ne mendojmë që janë të mirë. Mos thom hiç, mirëpo të paktë janë ata. E ndoshta edhe më të paktë janë ata të cilët prezentojnë nëpër mexhliset ku përmendet Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa nëse ti afrohesh dhe e këshillon për hirë të Allahut dhe mundohesh t'i tregosh diç, ndoshta do të hezitojë që ta marrë kërkesën edhe këshillën apo diç tjetër prej teje. Ky është halli jonë sot. Ndërsa ka x raste, të cilat do t'i përmendi në vijim, Ky ishte i pari i cili i tha, Ja Rasul Allah, tregoma një fjalë, për të cilën nuk do ta pyes askënd tjetër, ose përveç teje në islam, i tha pejgamberi alejhi selam, thuaj besoj në Allahun pastraj qëndro në fenë e tij. Vjen i dyti edhe i thotë, Ja Rasul Allah, o i dërguari i Allahut, dulleni ala amelin, idha amiltuhu dekhaltul xhenne. Po i thotë ja Rasul Allah Tregom, udhëzom Në një punë Për të cilën nëse e punoj Unë atë punë Dekhaltul xhenne Do të hyj në xhennet Ky sahabe Vetëm e ka xhennetin e garantum Mirëpo don në konton e tij Me i shtu punët e mira Edhe don që ky ders Edhe ky hadith Edhe kjo fjalë me mbet Deri n' ditën e kiametit që me vleft edhe për neve që sot ta punojmë na këtë punë edhe të veprojmë një punë sikurse ka vepruar ky arabi ta shohim se njerëzit të cilët kanë kërku këshillë prej pejgamberit alayhi salatu wasalam janë njerëz të mëdhenj nuk janë njerëz të ulët nuk janë njerëz që nuk kanë dituri nuk kanë devotshmëri e kështu me radhë mirëpo janë njerëz të cilët nëse kishte me pas pejgamber pas tyne kishin me qenë këta burra pejgamber njëri prej tyre është Ebu Bekri tjetri është Abdurrahman ibn Aufi ky tjetri është Sufjan ibn Abdillah Thakafi e kështu me radhë mos t'i numëroj ndërsa ky arabi ky njeri beduin për të cilin është fjala në këtë hadith ndoshta nuk ka pas dituri shumë të madhe nuk ka dit shumë çka mirëpo ka ardhë direkt te pejgamberi se ka dëgju se ky njeri la jentiku anil hawa Nuk flet nga hamendja, innema, mirëpo me të vërtetë se këtij na i zbritet wahji, inspirimi nga Allahu. Edhe po i thotë ja Rasulullah, tregoma një punë për të cilën nëse e punoj unë do të hyj në xhennet. Ky është hadithi Ebi Hurejrës që e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi thotë se një arab, një beduin erdhi te pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe i tha këtë fjalë, më trego mua një punë nëse unë e punoj atë punë do të hyj në xhenet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk hezitoi aspak, nuk u lodh aspak e nuk pritoi aspak, edhe ju përgjigj menjëherë. I tha: "Ta'bud Allah wa la tushrik bihi shay'an." Punën e parë që e ke me bo, me adhuru vetëm Allahun, me ju bind Allahut, me falëndëru vetëm atë, me njoft vetëm atë, la tushrik bihi shay'a. Mos i bo atij rival shok që e ke obligim prej pasurisë sate wa tesumu Ramadan dhe të agjerosh Ramazanin çka tha ky njeri derisa pejgamberi Alejhi Salatu Veselam i foli këto katër gjëra ky njeri tha welledhi nefsi bijedihi pasha at i cili e ka shpirtin tim në dorën e tij la ezidu wa la enkus nuk do të shtoj as nuk do të paksoj Ma pak se këto që kam i dha pejgamberi Alejhi Salatu ve Salam Pastaj pejgamberi Sallallahu Alejhi ve Selam dhe shikoi Në mesin e tyre kishte sahabe dhe i tha Men serrehu en jendhura ila rexhulin min ahlil xhenna Fel jendhur ila hadha Tha nëse dëshiron dikush prej juve Me e pa një njeri, një banor të xhennetit Le ta shikon këtë njeri Le ta shikon këtë njeri erdh nuk po din çka me bë, çka me vepru, e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me bindje edhe me sinqeritet tha se nuk do t'i shtoj edhe nuk do t'i paksoj aspak. Pejgamberi alaihi salatu wasallam po thotë se ky njeri është prej banorëve të xhenetit. A thua vallë pse nuk e përmendi haxhin? A thua vallë pse nuk i përmendi punë tjera, me urdhnu për mirë, me ndalu nga e keqja? Pse nuk e përmendi xhihadin? Pse nuk i përmendi ibadetet edhe adhurimet tjera kështu me radhë? Nuk është koha që të hyjmë në detalet e këtij hadithi, mirëpo sa i përket haxhit, akoma nuk ishte i obliguar në atë kohë. Ndërsa për këto tjerat, Allahu alem, Allahu e di më së miri pse nuk e obligoi, mirëpo njeriu me të vërtetë, nëse i kryen këto obligime që Allahu xhelleshanuhu ka kërku prej tina, me të vërtetë edhe do ta shpërblejë me xhenetin e tij. Vjen i treti dhe i thotë Dulleni ala amelin ja'dilu l'gjihad Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam siç e dini të gjithë, kishte shumë lufta, kishte shumë beteja, ishte krizë e madhe mes islamit edhe kufrit, mes bidatit edhe sunetit, mes hakut të vërtetës edhe batilit të kotës e kështu me radhë. Sahabët po dojnë dhe pe ja kanë xhelozi njëni tjetrit të cilët po shkojnë në xhihad, dhe po luftojnë për hir të Allahut subhanahu wa taala po e ngritin fjalën e tij që Allahu i ka privilegju këta njerëz këta muxhahidinë këta burra të cilët ja kanë jap besën Allahut dhe ja kanë jap shpirtin dhe pasurinë Allahut sahabët të cilët nuk kanë mundësi me shku edhe nuk po mundën me shku me marr pjesë për x arsye po vjen njëri prej tyre te pejgamberi alejhi selam edhe po e pyet ja rasulullah po i thotë dulleni ala amelin ja'dilul xhihad o i dërguar i Allahut më trego mua më kallzo mua një punë e cila është e barabartë me xhihadin nuk kam mujt me shku në xhihad mirëpo po du me bo një punë në vendin tim ku jam unë banor e cila është e barabartë kufizohet me xhihadin çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fa la exhiduhu Nuk gjej unë atë punë. Nuk ka mundësi me gjet atë punë e cila është e njëjtë sikurse xhihadi. Është e njëjtë sikurse lufta për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ky sahabe po ndalet edhe po e shikon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me demek çka ka fol pse nuk paska punë pse nuk po mujsha m'u bo sikurse ata të cilët kanë shku me luftu për hir të Allahut subhanahu wa taala I tha pejgamberi alayhi salatu selam, la tastati. Nuk ke mundësi me bo. Tha atëherë nëse don me e ditë, a mundesh me bo, unë po ta kallzoj një punë, një krahasim. Idha kharaxha al muxhahidu Nëse del muxhahidi edhe lufton edhe shkon për me luftu për hir të Allahut subhanu wa ta'ala Me pasurinë dhe me shpirtin me trupin e tij Tha a mundesh ti me hy në xhaminë tande edhe me u falë tonë kohën. Mos me prish namazin, vetëm me u falë tonë kohën. Edhe me agjeru, edhe mos me bo iftar, edhe mos me prish agjerimin. Jo njonën veç, vetëm me u falë, pastaj agjerimin veç, po dyjat me i bo bashkë, me hinë n'xhami, në xhaminë tande, edhe me falë namaz, mos me prish namazin asnjëherë, Edhe me agjeru, mos me prish agjerimin asnjëherë, çka i tha ky sahabe? Tha, la estatiu, nuk moj, edhe kush mundet, tha, kush mundet me e bo një gja të tillë, nuk ka mundësi, pra i tregoi pejgamberi alejhi salatu ve selam, se xhihadin nuk e barazon aspak, kurkush, asnjë vepër te Allahu, subhanehu ve teala, për qata ka thonë pejgamberi Sallallahu alejhi ve selem në hadithin sahih, wel xhihadu, Dhirwetu Senamil Islam, xhihadi është kulminacioni i Islamit. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu edhe privilegjet të cilat i kanë shehidët, ata të cilët luftojnë për hir të Allahut subhanahu wa taala. A thua vallë është njëjtë sikurse një njeri i cili ka dal sot po e krahasojmë kohën e sodit, jo kohën e sahabëve të cilët kanë luftu në Tebuk, 700 kilometra prej Medinës, të cilët kanë luftu në Bedër, në Hudejbije, e kështu me radhë të cilët kanë luftu në Sham, në Egjipt, e tjera e tjera vende, e të cilët nuk kanë pas mjete luftarake, mirëpo kanë ecë nëpër këmbë, nëpër shkëmba, e nëpër gurzina të mdhaja, nuk po e krahasojmë atë kohë, po e krahasojmë kohën e sodit. A thua vallë është i njëjtë një njeri i cili sot lufton, pa marrë parasysh në cilin vend, në Irak, në Afganistan, në Çeçeni, në Jemen apo diku tjetër është i njëjtë sikurse ne qi rrim në shpia tona hajm dhe pim ushqim flejmë me gratë tona rrim nxehem të gjitha kushtet i kemi ndërsa ata hekin më së shumti hekin prej ada Allah prej armiqve të Allahut të cilët janë ndoshta muslimanë dje po e dëgjoj një ders të një hoxhe shumë të madh Muhammed al-Arifi i cili është hoxhë nga Arabia Saudite, i cili ka thënë një hutbe para një jave në Riad në kryeqytetin e Arabisë Saudite, i cili ka fol për shijat, ka fol për gjendjen aktuale e cila është në jug të Arabisë Saudite ku njerëzit tentojnë shijat, havarixhët ose thënë shkurt huthijinë, domethënë njerëz të cilët kanë dalë prej shtetit, janë rebelu edhe kanë për qëllim dëmtimin e islamit, pra janë shiat është fjala për ta, të cilët janë të sponsoruar edhe të donatuar nga vet Irani, edhe ky hoxhë ka mbajt një ders, një hutbe shumë të madhe, shumë të fortë, saqë e ka shty kryeministrin e Irakit, Nuri El Maliki, për me fol kundër Arabisë Saudite edhe kundër këtij personi, kundër këtij hoxhit direkt. Se ka cek se kjo është luftë mes islamit edhe kufrit. Mos mendoni se ne ju kemi vëllezër juve Edhe pse e qitni kryt në sexhde Edhe pse bini shahadet Edhe pse falni namaz Mirëpo ju jeni vëllezër Me derra dhe majmuna Sikurse thotë Allahu subhanu wa ta'ala Jeni jashtë fesë së Allahut subhanu wa ta'ala A thua vallë është e njëjtë Kjo që hekin sot luftëtarët në rrugën e Allahut E sikurse po tregon ky hoxhë I vetmi shtetë ose i vetmi qytet në botë Teherani, i cili ka shumë miliona banorë, i vetmi qytet në botë nuk ka xhami për ehli sunnë. Nuk ka xhami për ehli sunnë, domethënë ata që e falin namazin ashtu si duhet që kthehen ka kibla. I vetmi qytet në botë, ndërsa ata kërkojnë sot prej neve mshirë, falje, bashkëpunim e kështu me radhë, nuk barazohet. Për qata pejgamberi alayhi salatu wasallam i tha se Xhihadin nuk e barazon asnjë punë Nëse ke mundësi me agjëru edhe m'u fal tanë kohën Atëherë je i njëjtë Tha la estati Nuk muj E kush ka mundësi me bo Nuk ka mundësi askush me bo Vjen i katërti Edhe i thot pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam Dulleni ala amelin Entefiu bihi Ja Rasul Allah po i thot Trego mua një punë Që kam me pas unë dobi me atë punë Ai tjetri po i thot Që kjo punë ka me më shti në xhennet Ai tjetri po thotë që ta bëj një punë sikurse ai që është në xhihad. E kështu me radhë. Shiqoni ambiciet e shokëve t'pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka kanë qenë? Çka kanë kërku? A janë ardh te pejgamberi alaihi salatu wasallam i kanë thonë se bën shefat për mua. Ja Rasulullah, a mi bërë qikaq pare se po du me mbaru shpinë, ose am diçka tjetër, ose diç, ose diç, diç, jo, kanë kërku prej pejgamberit alaihi salatu wasallam, me i tregu një vepër e cila ka me pas dobi në këtë dynja dhe në ahiret. Ndërsa këtë hadith që e transmeton Ibn Majah nga hadithi i Ibn Barza i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam këtij njeriut këtij sahabes thot a'zil al adha an tariq al muslimin nëse don me kry një punë e cila ki me pas dobi për këtë punë edhe në këtë dynja me t'u shënu sevapi dhe shpërblimi po edhe te Allahu xhelleshanuhu me gjet shpërblimin e merituar po i thot i'zilil adha largoje pengesën nga rruga e muslimanëve nuk ka thon nga rruga e besimtarëve mirëpo nga rruga e muslimanëve se besimtarët zakonisht shkojnë në xhami shkojnë në vende të mira në vende të shenjta për të cilat nuk ka ndoshta shumë pengesa por rruga e muslimanëve në përgjithësi ka shumë pengesa për ata pejgamberi alayhi salatu wasalam po i thot largoje pengesën nga rruga e muslimanëve sikur se e dimë se Pjesa ose imani ma i dobt, si ka ardh në hadithin tjetër, është me largu pengesën nga rruga. Po vjen tjetri dhe po i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ky njeri është sahabe i shquar, sahabe i njoftur shumë, Abdurrahman ibn Auf, njeri të cilit Allahu xhallashanu ja ka garantu xhenetin, edhe po i thot, "Ausini, këshillom mua." Kuna po i thot pejgamberit alayhi salatu wasalam, këshillom mua. I tha pejgamberi alayhi salam, la taghdab. Mos u hidhro. Tha këshillom mua, mos u hidhro. E përsëriti 3 herë. Kjo është këshilla, mos u hidhro. Nuk ke më shumë se kjo. Mos u bo nervoz. Mos u brengos, mos u merakos. Se me të vërtetë nëse je në rrugën e Allahut xhallashanuhu, ki me gjet shpërblimin e tij. Vjen tjetri i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam. A thua vallë ne sot e kemi praktiku këtë hadith ndonjëherë për të cilin nëse kemi dash me marrë ndonjë udhëtim me shku pa marrë parasysh larg apo afër, me shku te ndonjë njeri. Nuk po thom hoxh, mirëpo te ndonjë njeri i cili ka mundësi me të jep një këshillë, ka mundësi me të jep një fjalë të mirë, me të udhëzu dhe me të këshillu diçka. Se këshilla nuk do të thotë me u marr vetëm prej hoxhallarëve. Mirëpo prej ehlu zuhdi vet-tuka, prej njerëzve të cilët kanë devotshmëri, prej njerëzve të cilët din me i veçu sendet, prej njerëzve të cilët ja kanë frigen Allahut subhanehu ve teala. Po i thot, uridu en usafira fa ausini. Unë dëshiroj me udhëtu, kam me udhëtu, kam me marr një rrugë, çka po më këshillon, çka po më thua ti mu. Këtë hadith, që ka ardh nga Ebu Hurejre, Thot se një njeri ka ardh te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe po i thot do të udhëtoj më këshillo mua i tha pejgamberi alayhi salatu wasalam alejke bi taqwallah me ty le të jetë devotshmëria e Allahut friga ndaj Allahut droja ndaj tij pra je takva me një fjalë wat takbir ala kulli sharaf edhe madhroje Allahun në çdo gjë që sheh ti që është diçka që ka nder, që është e vlefshme, pa e marrë parasysh kodër apo diç tjetër, falënderoje edhe madhroje Allahun thuaj Allahu Akbar. Falamma wala ar-rajulu tregon ky hadith thot pasi që njeriu u nis e mori këshillën e pejgamberit alayhi salatu wasalam e mori devotshmërinë ja epi besën pejgamberit se ka me qenë i devotshëm edhe ka me thon Allahu Akbar në çdo skaj dhe qoshe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si njeri rahmetel lil alemin i mëshirshëm për mbarë njerëzimin e ma i mëshirshëm për sahabët e shokët e tij tha Allahumma atui lehul ard o Allah lehtësoja rrugën këtij njeriut wa hawwin alejhi sefer edhe lehtësoja udhëtimin këtij njeriut që çfarë këshile pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam çfarë mësuesi i qartë edhe i mirë edhe i butë E dim të gjithë kush ka qenë Ebu Bekri. Po i thot ja Rasul Allah, o i dërguari i Allahut. Allimni ma mëso mua duaen një dua me të cilën unë do të lutem në namazin tim. Ma mëso mua një dua me të cilën unë do të lutem në namazin tim. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. se me të vërtetë ti je falës dhe mëshirues pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kujt po i thot këtë dua Ebu Bekrit a thua vallë Ebu Bekri ka bo zullum edhe padrejtësi vetvetes së tij kjo është mësim për neve deri në ditën e kiametit dua e cila pejgamberi ja ka mësu Ebu Bekrit e i cili radiallahu anhu e ka thënë këtë dua në namazin e tij Po vjen një arab, një beduin tjetër te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thot: "Allimni kalaman aquluhu." Ma mëso mua një fjalë, një shprehje që un ta them atë. Vetëm me e thon. I tha pejgamberi alaihi salatu wasallam, pra shiqoni pejgamberi se qysh po i përgjigjet secilit në pyetjen e tina. Ai për udhtim, ai tjetri për xhihad, Ai tjetri për me pas dobi në këtë dynja, ai tjetri për me hi në xhenet e kështu me radhë. Ky arab, ky beduin po vjen edhe pejgamberi po i thot, "Ma mëso mua një shprehje, që un ta them." Ta kom retorikë, çdo herë unë ta përsëris atë. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Nëse don ashtu pra thuaj, la ilaha illa allah wahdahu la sharika la." Nuk ka të adhuruar përveç Allahut dhe nuk i bëj shokun atij. Allahu akbar kabira, me të vërtetë se Allahu është i madh. Këto fjalë, këto shprehe janë për Zotin tim. Për me falendëru Allahun tim, më i the këto fjalë. Çka për mua? Femali, çka unë me thonë? Çfarë shprehe unë me thonë për veti? I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, thuaj, Allahumma gfirli, o Allah më fal mua, warhamni, më mshiro mua, wahdini, më udhëzo mua, warzuqni dhe më furnizo mua. Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, warzuqni. Kjo është një dua që pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka thënë edhe në mesin e dy sexhdeve, pra kur e ka kry sexhden e parë, e ka thënë në sexhden e dytë. Pra këto ishin disa vetëm nga shembujt e gjeneratës së parë, gjeneratës së artë, sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilët nuk hezituan as pak me kërku këshilla prej mësuesit më të mirë, më të dashur, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra siç e pamë Edhe të gjithë ju dëgjuat se këshillat ishin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njeriu më i dashur tek Allahu, mirëpo nga kush të kërkuara, nga njerëzit të vegjël, të ulët, injorantë, jo, mirëpo duke fillu nga Ebu Bekri, radi Allahu anhu, i cili i tha, ja Rasul Allah, mëso mua një dua të them në namazin tim, pastaj deri te këta tjerët, e shembuj e shembuj tjerë të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte aq i mençur dhe talent që iu përgjigj secilit në pyetjen e tij dhe në rastin e fundit po e tregoj rastin kur ka ardh një arab, një beduin te pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe i tha se unë të gjitha punët mund t'i lë, të gjitha haramet mund të largohem prej tyre, mirëpo vetëm një punë nuk mund ta lë, ndërsa po e dini fjalën për kënd e kam, është fjala për prostitucion zina, çka i tha pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë rast, Edhe në ahiret ka ditë me u përgjigj edhe në pyetjet atyre të cilët kanë kërku diç nga harami i Allahut subhanahu wa ta'ala dhe për fund është rasti ma i mirë i Musaut alayhi salatu wasalam se nuk do të thotë se njeriu nëse kërkon këshillë me kërku prej atij që është më lart se ai ose më ulët se ai pa marrë parasysh nëse e sheh se ke mundësi me kërku një këshillë prej tij atëherë mos hezito mirëpo njeriu i mençur çdo herë shkon edhe kërkon diturinë nga ai i cili din me të mësu diçka edhe din me të jap diçka. Ndërsa Musa në këtë rast po shkon pas Hidrit. Cili ishte më i madh edhe më privilegjues? Musa a Hidri? Musa alayhi salatu wasalam. Mos t'kishte pas asgjë tjetër përveç i cili ishte folës i Allahut direkt, kishte me mjaftu. Çka i tha? Hal attabiuka ala an tuallimani mimma ullimta rushda? I tha Hidrit, a të pasoj unë ty që të marr mësim prej teje. në ato çka ti je udhëzuar dhe ke msu, që din ti, unë po kom qef dëshirë, po kam dëshirë me ardh pas teje për me msu. Musa, pejgamberi i Allahut nuk po priton, edhe nuk po i vjen marre me msu. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë se dy grupe të njerëzve nuk kanë mundësi të jenë të aftë edhe të dishëm, edhe të dinë shumë. Njëri prej tyre është ai i cili turprohet, ai i cili i vjen marre edhe thotë se valla unë këtë nuk po e veti, Nuk po kërkoj pi këtij se ndoshta nuk e di ja m'kshillon apo më tregon, ndoshta bon vaki ja m'thot pse po këshillon ti me mua kështu me radhë, pra ky njeri asnjëherë nuk ka mundësi me msu. E lus Allahun subhanahu wa taala që të na bon prej atyre të cilët marrin shembull në pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe në shokët e tyre. E lus Allahun subhanahu wa taala që të na fal neve juve gjithë prindrit tan, të na bashkojë në firdeusin xhennet me pejgamberin, me siddiqinët, me sinqertit. me ata të cilët luftojnë për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe me burrat e mirë, equlu qouli hadha, e thom ket fjalë dhe kërkoj falje për vete dhe për juve, më bëni hallall ndoshta e zgjata Allahu ju shpërbleft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.